Suratul Balad e, imeteremka maka. Mwenyezi Mungu anaapa kwa mji mtakatifu wa maka mji wa kuzaliwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ndipo alipokulia na akapapenda na pia anaapa kwa mzazi na anachokizaa kwani kwa hao ndiyo jinsi inahifadhika na maamrisho yanabakia na ya kwamba mtu ameumbwa kwa mashaka na shida na taabu tena anabainisha kwamba mtu anadanganyika kwa kudhani kuwa uweza wake haushindiki na kwamba yeye ana mali mengi anayoyatumia kuridhisha matamanio yake na pumbao lake. Kisha subhanahu akazitaja neema alizomneemesha mwanadamu na kumsahilishia njia za uongofu na za kupitia milimani ili awe katika watu wa peponi, watu wa mkono wa kulia na aikimbie njia ya kumpelekea kuwa katika watu wa kushoto ambako itawatumbukiza motoni na kufungiwa milango. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. La uqsimu bihadha albalad. Na Naapa kwa mji huu. Wa anta hillun bihadha albalad. Nawe unaukaa mji huu wa walidin wa ma walad na naapa kwa mzazi na alichokizaa laqad al insana fi kabad hakika tumemuumba mtu katika taabu ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad ati anadhani hapana yeyote atayemweza yaqulu ahlaktu malan lubada anasema nimeteketeza chungu ya mali ayahsabu an lam yarahu ahad ati anadhani ya kuwa hapana yoyote anayemmona alam naj'al lahu aynayn kwani hatukumpa macho mawili walisana wa shafatayn na ulimi na midomo miwili wahadainahu najdayn na tukambainishia zote njia mbili falaqtahamal aqaba lakini hakujitoma kwenye njia ya vikwazo vya milimani wama adraka mal aqaba na nini kitakujuvya ni nini njia ya vikwazo vya milimani kumkomboa mtumwa au it'amun fi yawmin dhi au kumlisha siku ya njaa yatiman dha maqraba yatima aliyejamaa au miskinan dha matraba au maskini aliyevumbini thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marham rahma tena awe miongoni mwa walioamini na wakahusiana kusubiri na wakahusiana kuhurumiana ulaika ashabul maymana hao ndio watu waheri wa kuliani walladhina kafaru biayatina hum ashabul mash'ama lakini waliozikataa ishara zetu hao ndio watu washari wa kushotoni alaihim narum mursadah juu yao utakuwa moto uliofungiwa kila upande